Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala poslao je svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da pozove ljude u islam i obavijestio nas je uzvišeni stvoritelj da onaj ko slijedi Resula sallallahu alaihi ve sellem da je taj na pravom putu. Wa in tuti'uhu tehtedu. A ako ga budete slijedili, ako mu budete pokorni, bit ćete na pravom putu. A onaj ko se okrene od njegove upute, takav je na dalaletu i takav je skrenuo sa pravoga puta i od njega se udaljuju. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala u mnogobrojnim ajcima nas je upozorio na ono što čovjeka izvodi i udaljava od Islama. Obavijestio nas je o uzrocima koji vode u riddet. A riddet to je odpadništvo, to je izlazak iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, to je to je nevjerstvo. Upozorio nas je na to da se toga dobro trebamo čuvati. Islamski učenjaci kada obrađuju ovo pitanje spominju više uzroka koji dovode čovjeka do toga da izlazi iz Allahove te barekeva ta'ala vjere i to su detaljno pojasnili a od tih uzroka koje su spomenuli deset je onih koji su najprošireniji među ljudima i osnovni koji izvode čovjeka iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Samim tim, ako čovjek učini nešto što ga izvodi iz Islama, na taj način gubi pravo muslimana da mu bude njegova krv sveta, to jeste da se u nju ne smije dodirnuti, da njegov imetak bude zaštićen i to isto tako gubi gubi pravo da bude sa muslimankom u braku ili muslimanka sa dojučerašnjim muslimanom koji je učinio nešto što ga izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere gubi pravo nasljedstva tako da nevjernik ne može i ne smije naslijediti muslimana kao što musliman ne može i ne smije naslijediti nevjernika takvome se ne klanja dženaza, takav neće biti ukopan u mezarje gdje se ukopavaju muslimani i tako dalje. Od uzroka koji su najčešći i koji su najprošireniji i najrasprostranjeniji među ljudima. Na prvom mjestu je onaj najveći uzrok koji izvodi iz Allahove tebareke wa ta'ala vjere, a to je šta? To je širk, kufra Allahu tebareke wa ta'ala, koji može biti na razne i različite načine. Allah tebareke wa ta'ala nas obavještava i upozorava na to da onaj ko učini širk Allahu te bareke ve taala i kao takav umre da mu Allah uzvišeni neće oprostiti. Takvo me nema oprosta. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Zaista Allah ne oprašta da mu se širk čini a oprostit će ono što je mimo toga manje od toga kome hoće ovdje je govor o ahiretu Allah tabaraka wa ta'ala na ahiretu neće oprostiti onome komu dođe kao mušrik onome koji je učinio širk i za svoga života na ovome svijetu nije se pokajao od toga nije to ostavio i nije se pokajao, nije te obe došao Allahu te bareke ve taala. Ako sa širkom dođe uzvišenom Allahu te bareke ve taala, me Allah kaže i garantuje da mu neće oprostiti. A oprostiće kome hoće mimo toga. Dakle, grijehe mimo mimo širk I neki islamski učenjaci ovaj ajet ubrajaju u ajete koji nose najveću nadu griješnicima. Griješnicima. Zašto je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže a oprostit će mimo toga, to jeste mimo širka grijehe, kome hoće. To jeste, opet kažemo, onome koji dođe sa tim grijehom pred Allaha te baraka wa ta'ala na sudnji dan, koji se za svoga života na ovome svijetu ne pokaje od toga grija i koji ga ne ostavi. Nego dođe pred Allah te bareke ve taala s tim grihom na na sudnji dan. U drugom ajetu Allah te bareke ve taala kaže i napominje innehu men yushrik billahi zaista onaj ko širk Allahu učini faqad harrama Allahu alayhi al-jannah takvo je Allah haram učinio džennet. To jeste zabranjeni. Wa ma'wahu nar a mjesto boravka mu je vatra. Wa ma li zalimina min ansar a nepravednici neće imati onoga ko će im pomoći. Lukman, savjetujući svoga sina, kaže, ja bu la tu širk bidla. O sinko moj, širk Allahu ne čini. Inne širke la zulmun azim, zaista je širk najveća nepravda. Allah te stvorio, Allah ti sve dao, a ti drugome zahvaljuješ. Ti drugoga vjeruješ. Allah te baraka va ta'ala nije ćeš ili drugoga porediš sa Allahom te bareke ve taala. Dakle to je najveća nepravda. Vrsta i oblika širka ima Allah najbolje zna koliko. To jeste načina na koje se sve širk pokazuje i pojavljuje među ljudima. I o tome će inša Allah biti posebno govora. Najveći širk je koji? Najveći širk je širk faraona koji je rekao ene rabbukumul a'la ja sam vaš najuzvišeniji gospodar i koji je rekao ma alimtu lekum min ilahin gajri ne znam vama drugog Boga osim meni to je najveći širk i Allah ga spominje na više mjesta u Kur'anu Kerimu ovdje da pojasnimo nešto a to je da je svaki širk kufr a svaki kufr nije širk. Šta to znači? Širk znači pridruživanje Allahu tebareke ve ta'ala i nekoga. Smatrati nekoga Allahu ravnim u njegovim imenima, u njegovim svojstvima, u njegovim dijelima ili u onome što činiš Allahu od ibadeta. To je širk. I svaki širk jeste kufr jeste nevjerovanje Allaha te baraka vata. Dočim nije svaki kufr širk. Šta to znači? Imate kafira koji su govorili i još govore, ali manje ih je. Allah je dao da se dijeli mično i istrebe. Koji su rekli ne uzubila nema Boga. A život to je materija. Materializam. To je kufr. To nije širk više. Ali nekada se širk i kufr miješaju. Mogu se miješati. Dakle, ako uzmu, ako idemo s te strane, da čovjek uzme tu materiju za božanstvo. Uzme svoj položaj za božanstvo. Uzme ljudski neki sistem za, za to da obožava. Ili bilo šta drugo među, među ljudima da uzme svoje strasti. E faraejte meni tehaze ilahehu, e wahu. Vidiš li ti onoga koji je uzeo svoje božanstvo, koji je uzeo svoje strasti za svoje božanstvo. Dakle, o tome treba posebno i podrumno da se progovori. Zatim, da neko u Allahovim imenima širk učini. Kako širk da učini u Allahovim tabaraka ta'ala imenima? Da nekome od djece ili nekome među ljudima ili ženama nadije neko od Allahovih te bareke va ta'ala imena. Širk na taj način čini. Makar klanjao, postio i mislio da je musliman. I područje širka jeste najplodnije područje na kome radi prokleti šeitan. Da ti dođe da kaže nemoj klanjati i pokušat će ali ne nailazi tu na otvorena vrata ne može često uspjeti kod onih koji zadrže Allahove vjere doći im dođeti s druge strane ti klanjaj ali ovdje širku čini i druga jedna napomena a to je nije bitno u osnovi nije važno koliko će čovjek širka učiniti Allahu te barekevate Jer razumite. Bitno je jednim dijelom širk da učini i to je ono što ga čini od onih koji koji su izašli iz Allahove tabaraka wa ta'ala uradio to dijelo hiljadu puta ili jedan put on ga je uradio i time izašao iz Allahove tabaraka wa ta'ala vidite koja je to opasnost samim tim propadaju mu sva dijela koja je uradio oni namazi, onaj post, zekat, hađ, sve što je učinio, svemu odjednom nula postaje. Ništa nema više. Jednom. Zatim, još ima, ako umre kao takav, vječno u džehennemsku vatru. Koji je musibet džehennemska vatra. A još veći musibet je to što će takav vječno u njoj ostati. Nikad se neće iz nje kutarisati. Zatim, kad kaže Allah tabaraka wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam la in ašrekte la jahbatan na amelu. Da si širku činio, sva bi ti tvoja djela propala. Njemu kada kaže kao svome Resulu sallallahu alaihi wa sallam, šta je sa drugim? Od širka je da čovjek pridaje nekome neko od Allahovi svoj stava. Da misli da neko zna gajb da neko zna budućnost da neko zna šta se dešava u kosmosu dešavanja među, među ljudima ne može to ne može to čovjek ne može to čovjek znači može u jednoj ograničenoj formi ali sve šta se dešava da neko misli da to može znati to je to je širka Dakle, pripisivanje čovjeku nekog od Allahovih tebareke ve ta'ala svojstava. Ili smatra da te neko drugi hrani mimo Allaha tebareke ve ta'ala. A Allah je taj koji je razik, koji, koji hrani. Smatrati da sadašnja nauka može nešto stvoriti. Što pokušavaju sad preko onoga što nazivaju kloniranjem. To nije ništa drugo nego pokušaj pokušaj da od onoga što je Allah stvorio i onako da to da to rasplodnjom da to izraste i da nešto od toga bude. A opet ništa nisu sigurni i opet ne mogu mimo Allahovih mimo Allahovih zakona koje on propisao, koje su oni uzeli i proučavali. Od toga je ono što ljudi koriste kao horoskop otvori da vidi kakva mu je sreća ili kakva mu je nesreća. Od toga je gatanje preko, preko finđana, preko graha i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve vidovi širka Allahu te baraka wa ta'ala. Smatrati da neko drugi ili neko uz Allaha ili samostalno upravlja kosmosom. Smatrati da zvijezde imaju uticaj na ljude, da one daju kišu, pa preko zvijezda proriču budućnost ljudima i tako dalje. Sve je to od vidova velikog širka Allahu te bareke ve taala. I kao ona najproširenija vrsta to je da čovjek uradi bilo koji ibadet koji se čini Allahu da uradi nekome drugom ili čovjeku, ili džinu, ili nekom ekipu bilo kome da bilo. Bilo koji ibadet da nekome drugome uradi. Da nekome seđu da učini, na primjer. Mimo Allaha te bareke Ili uz Allaha te bareke Da nekome zakolje kurban. Ne ono što se radi da uzmeš u ime Allaha zakolješ kurban, bismillah, Allahu ekvar, u ime Allaha, a hoćeš sevab da bude dotično osobi. To je drugo, o tome ne govori. Nego kaže, u ime toga čovjeka to radi. I u ime toga džina, pa ga spomene imenom, jer mu je dotični rekao, ako to uradiš, onda će ti ozdraviti tvoje dijete i tako dalje. Dakle, sve je to od širka, bilo koja vrsta ibadeta. Ili, što je kod nas prošljeno među turbetima, ili kod turbeta, da ljudi idu i mole mrtve. Mole, ima ispit sutra i on dođe, moli toga umrlog. Što ga moliš, kaže, on je sad preselio na ahiret, on je sad bliži Allahu, pa nekom posreduje, nekom posreduje kod Allaha. Ibadet nekome drugome učinio in tad'uhum Allah kaže ako ih zoveš la yasma'u du'aakum on te neće čuti ولو سمعوا a i kad bi لكم Mesta džabu lekum, oni vam se ne mogu odazvati. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. A na sudnjem danu oni će zanijekati to što ste vi radili. To jeste odricaće se toga da ste vi njih molili pored Allaha tabaraka wa ta'ala. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. I ne možete niko obavijest kao onaj koji dobro to poznaje. Allah tabaraka wa ta'ala. Toga se čovjek dobro, dobro mora, mora pripaziti. I kažem da je to široko i plodno polje rada prokletoga šejtana i šejtana od džina i ljudi a to najviše uspjeva u sredinama, u područjima gdje je prošireno neznanje. Gdje je prošireno neznanje. Posebno u ovom našem današnjem vremenu. Jer sahi hadis Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nas obavještava da će pred sudnji dan jurfa'ul ilm, biti podignuto znanje, nestaće znanja među ljudima. To jeste ovoga dinskoga znanja. O teksuru zelazil i da će biti mnogo brojni potresi. O je zeman i da će se vrijeme približiti. To jeste skratiti tako da se ljudi čude kako brzo prolaze. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ I pojavit će se razni fitneti, velika iskušenja među ljudima. O tome je nas Resulullah s.a.v. obavještava u sahih i svojom hadisu. Od toga je i mnoštvo neznanja. Mnoštvo neznanja koje se proširilo među, među ljudima. Druga vrsta širka ili druga vrsta dijela koja izvode čovjeka iz islama jeste da čovjek učini između sebe i Allaha te bareke ve taala posrednika nekoga za posrednika i to je bio u stvari širk mušrika među kojima se pojavio Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji ih je pozivao u Allahu tebareke ve taala vjer. Allah nam spominje kakav je taj njihov širk bio. I kaže prenoseći nam to što oni govore i kažu ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mi ih ne obožavamo govorili su ti mušrici ne obožavamo te kipove illa osim samo znači da ih obožavaju li ukarribuna ila Allahi zulfa da nas što više Allahu približe kako će vas oni približiti kažu to je drvo i kamen oni nisu Allahu nikad zgriješili bezgriješni su pa ćemo njih moliti da oni Allaha mole tako se danas radi se vlijama onima koje zovu i za koje kažu da su vlije i dobri. I još ima slučajeva da im turbeta prave još za njihovoga života, još nisu umrli. Dakle, to je to, to je to posredništvo. Danas ćemo čuti u onome što nazivaju mevludima, da uče i kažu šefaat ja Rasulullah zagovaraj za nas o Allahov poslanič. Može se tražiti šefat od Allahovog poslanika, ali sad sam kada je živ među ljudima. Ali on je preselio na Ahiret. Više nije među ljudima. Umar radijallahu anhu dolazi i dovodi Abbas ibn Abdul Muttaliba. Ko je on bio? Amidja Resulullah sallam. I kaže za života Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem tražili smo da nam dovu učini da padne kiša pa je on tražio i Allah je njegovoj dovi udovoljavao istiđabe činio odazivao se a sada kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem preselio na ahiret sada tu dovu čini njegov amiđa Abbas i činio je dovu i Allah te bareke ve taala je dao da padne kiša. Nije Omer radijallahu anhu došao do kabura Resula sallallahu alejhi i rekao: "Allahu poslanice, zamoli Allaha da nam da nam spusti kišu ili učini nam šefaat." Ne. To je već ibadet dovu. Tražiš od njega, moliš ga. A dova je ibadet Allahu te bareke ve taala kao što uče isto tako onome što nazivaju mevludima i kažu meded ja Resul Allah šta znači meded ja Resul Allah pomozi nam o Allaho poslaniće dova čista dova kaže se meded ja Allah pomozi nam spasi nas Allahu a ne pomozi nam i spasi nas Allaho poslaniće Lejse leke min al emri šeji, kaže mu Allah te baraka wa ta'ala. Nakon koje bitke? Znate li u sebi nuzul ovoga ajeta? Nakon bitke na Uhudu, kada je bio ranjen Resulullah sallallahu alaihi sallam, pa kaže kako će uspjet narod koji je ranio Resulullah sallallahu alaihi sallam. Allah mu objavljuje i kaže lejse leke min al emri šeji ti nemaš nikakvog učešća u Allahovoj odredbi. Hoće li uspjet, neće li, to nije tvoje. Ina alejke illa al belag, da tebi je dostavljanje samo. Allahu A kako nakon njegove smrti da se priziva i doziva i moli i od njega traže i tako dalje. Jedna vrsta toga posredništva jeste i ono što se danas čini i svata među ljudima. A šta je to? nije klanjao, nije ništa od dina radio za, svoje, za svoga života, a kad umre, onda će se iskupiti i onda će mu proučiti i hatme i, tev, i tevhide i šta će sve proučiti da bi ga to spasilo ili taj njihov takav postupak. Dakle, to je zavaravanje ljudi i prevara. I to se ne smije i to je najstrožiji haram. Dakle, uzimanje posrednika do Allaha te bareke ve taala među ljudima. Ovdje jedna napomena, a to je a to je da je dozvoljeno čovjeku reći za njegovog života da ovo mi učini Allahu te bareke ve taala. To nije to ili to nije ta vrsta posredovanja koja je zabranjena. Jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao Omeru kada je krenuo na umru, sjeti na se u svojoj dobi omeri. Dakle, živom čovjeku možeš reći koji će učiniti dovu Allahu, smiluj se mome bratu, oženi ga, kutariši ga duga ili šta ima od svojih potreba da to zatražiš za svoga brata i, i to je i to je jedan veliki hajir i dobro i meleki aminaju na tu dovu i šta god ti kažeš oni kažu i njemu isto tako i njemu isto tako. To je dozvoljeno. Ali kad čovjek umre pa tražiti onda to je od vrsta to je od vrsta širka i onoga što izvodi čovjeka iz, iz vjere. Isto tako oslanjat se na nekoga. Kaže čovjek, išao sam u ratu preko Igmana i snijeg i, i teškoća i umor pao sam s nogu kad reko pomozi mi i spomenu ime jednog čovjeka kad kaže dođe mi kaže snaga neka u mene i ja krenu dalje oslanjat se na nekoga bio to čovjek bio to džin bio to bio to materija bilo nešto od onoga na što se čovjek može osloniti to je različito od poduzimanja mira, činjenja uzroka. Ti učini uzroke, ali nemoj se na te uzroke oslanjati. Na Allaha te bareke ve taala se osloni. Ali učini uzroke, jer Allah te bareke ve taala mu'džize nakon svojih resula ne daje ljudima više. Što znači, neće ti Allah te bareke ve taala dati bez uzroka. Ti učini moguće tebi uzroke, a nakon toga da Allaha te bareke ve taala se iskreno i u potpunosti osloni. Dočin danas su ljudi otišli ili u jednu ili u drugu krajnost. Neki čine uzroke i oslanjaju se na te uzroke, to je pogrešno, a neki ne čine uzroke, a kažu mi se oslanjamo na Allah, nije to to. Sveži belu pa se, pa se osloni. Dakle, učini uzrok i osloni se na Allah, te barke Jer Allah je taj koji čini. Treći vid, onaj ko ne smatra nevjernike nevjernicima. Onaj ko ne smatra i ne proglašava nevjernike nevjernicima. Ili sumnja u njihovo nevjerovanje, ili opravdava ono na čemu su oni. Tih primjera danas posebno puno imate. Kažu sve su to vjernici. Nešto vjeruje, kaže, to je vjernik. Braćo u vjeri ispomene ih po imenu, po njihovoj vjeri, ne osobila. Sve to izvodi za Allahove te varke vjeri. Sumnjat u nevjerovanje nevjernika inna dina inda Allahi el islam vjera kod Allaha je samo islam wa men yabtagi ghayra al islam dinan falan yuqbala min ko bude tražio vjeru mimo